uzvišenom Allahu Želešanu nastavljamo govoriti o čovjekovom putovanju od rođenja do konačnog odredišta u vječnom džennetu ili u vječnom džehennemu. Do sada smo prošli deset stanica na tom putovanju. Prva stanica je izlazak duše iz tijela. Druga stanica povratak duše u tijelo. Treća stanica kaburski stisak. Četvrta stanica kabursko iskušenje, to jest ispit od strane dva meleka. Peta stanica je život u Berzahu ili u dženeckoj baši do sudnjega dana ili u džehennemskoj dolini do sudnjega dana. Šesta stanica, prvo puhanje u rog, smak svijeta. Sedma stanica, drugo puhanje u rog, proživljenje svega što je bilo živo. Osma stanica, okupljanje stvorenja na ovoj zemlji, deveta stranica stanica za uzimanje, odnosno šefaat našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve da počne presuda ljudima i džinima. I deseta stanica koja je centralna stanica sudnjeg dana koji traje 50.000 godina, a to je obračun. Sviđanje računa, obračun je, kako je rečeno u Kur'anu i u sunnetu, bit će u tri faze. Prva faza podjela listova. Knjige, listove koje su pisali meleci svaki dan s nama, koji su zapečašene do sudnjeg dana, bit će podijeljene, podijeljene ljudima da vide šta su radili. I o tome smo govorili. I onaj koji je bio dobar i dobra djela imao u svojoj knjizi dobit će u desnu ruku knjigu. I to je znak da će biti dženetlija. Ako dobije u lijevu ruku iza leđa, to je loš znak i znak da će biti dženemlija. Nakon toga ide druga faza obračuna. Jer naša dobra djela to jest druga faza obračuna, usmeno opravdanje, ispitivanje dijela. Jer naša dijela imaju dvije strane. Imaju vanštinu. Klanjamo, postimo, dajemo zekad, sadake, obilazimo komšiju, rod, komšije, rodbinu, prijatelje i sve to meneci zapisuju. I to ćemo dobiti zapisano u knjizi naših dijela. Ali ima druga strana naših dijela. Zašto to radimo? Zbog čega? Je li to radi nekih dunjalučkih interesa? Je li to radi ovoga ili onoga? Ili je radi Allah Đelešanu? Allah neće primiti dobro djelo ako nije urađeno isključivo zbog njega. I to je ovaj obračun koji se ne vidi na ovome svijetu. I nama nije ni naređeno da istražujemo tu stranu dobrih dijela kod ljudi. Kada vidimo čovjeka da klanja, da posti, da se drži vjere, za nas je to dobar čovjek. I za nas tu priča završava. Ali za tog čovjeka na sudnjem danu tu priča ne završava. Tu tek počinje priča za nas zbog čega smo radili djela. I zbog toga je taj dan, sudnji dan, Allah nazvao Jeume Tuble radir dan kada će isplivati njihove tajne. Čiji tajne? Od ljudi. Ono što je bilo iznutra, dolazi na obračun. Ono što je bilo vanjsko zapisano i to ćeš vidjeti u svojoj knjizi dijela, to je u redu. Ali šta je bilo unutra? Koji su bili motivi za dijela To treba opravdati na ovom, možemo ga uslovno nazvat usmenom ispitu. Napominjem, Hadisa ima jako puno koji objašnjavaju ovaj moment, ovaj trenutak. I svi su tačni i svi su vjerodostojni, mada izgledaju različiti. Različiti su iz samo jednog razloga, što neće svi ljudi polagati račun jednako. I svi ti hadisi opisuju određene grupe ljudi. Određene grupe ljudi na sudnjem danu a mi iz hadisa zaključujemo da ima četiri grupe ljudi na sudnjem danu kako će polagati račun. Usmeni, nakon uzimanja knjiga. Prva grupa ljudi su vjernici. El muminun I oni će polagati račun na dva načina. Prvi način je takozvano takozvani izlazak pred Allaha. Allah Đelešanu će pogledati knjigu čovjeka u, drugom rivajetu čovjek će pogledati knjigu svojih dijela u trećem rivajetu Allah će ga podsjetiti na grijehe koje je radio. Uradio si taj dan to i to, taj taj grijeh. Jesam gospodar. Uradio sam taj dan, taj i taj grih, Jesam gospodar. I navest će mu grijehe koje je radio. A onda će mu kazati, ja sam ti ih sakrio na dunjaluku, a danas ti ih opraštam. A cijeli taj razgovor, kad izbilježi ima muslim, i ima Buhari u cijeli taj razgovor bit će vođen, a čovjek pokriven. Neće za te grije niko čuti. prekriče ga svojom milošću i ljudi će mu zavidjeti, vidjet će kako on maše glavom i kako mu dobro ide. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve nakon nabrajanja tih griha on će biti ubijeđen da je propao. Da nije položio ispit, a onda će dobiti od gospodara lično tu radosnu vijest ja sam ti ih sakrio na dunjalku, a danas ti ih opraštam. Tako će vjernik položiti račun. I to je prva grupa vjernika. Druga grupa vjernika koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo također u hadisu kog bilježe imami Buhari i Muslim od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi ve sallam kazao u mom umetu bit će 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Neće položiti nikad. Neće ići na usmeni ispit. I onda kada je poslanik sallallahu alaihi ve selleme to kazao, Ustao je i otišao u svoju kuću. A onda su ashabi počeli da istražuju ko su ti ljudi? Ko su ti ljudi? Pa su neki rekli, možda su to oni koji su rođeni u islamu, pa nisu nikad širka činili. Pa su neki rekli ovo, neki su rekli ono, a onda je poslanik Vatva Salatu izašao iz kuće i pitao ih o čemu pričate. Kaže Allaho poslaniće od tih 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa. A onda ih je poslanik sallallahu alaihi ve opisao. To su oni koji nisu svoje vjerni, koji ne koriste kauterizaciju kao lijek i ne traže od drugih da im uče ruke, na svoga gospodara se oslanjaju. Ukratko, poruka hadisa da bude usavršio svoje vjerovanje u Allaha, svoj tevhid, do te mjere da njegovo oslanjanje na Allaha Đalešanovu bude potpuno, neće polagati račun na Kažu učenjaci, broj 70.000 nije ograničen. I za to navode dva razloga. Prvi razlog, jer ih je poslanik opisao sa opisom, a pravilo je u šarijetu, kogod potpada pod neki opis, dobit će ono što je za njega obećano. A drugi razlog, hadis, koji je također zabilježen u sunenima, za koji učenjaci kažu da je vjerodostojan, da će od Allahove milosti na tih 70.000, na svaku hiljadu Allah i svoje milosti povećati još 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa od ovog umeta. Molimo Allah zrušano da budemo od njih. Druga vrsta polaganja računa to su nevjernici. Oni neće polagati račun, tako. Imam Buhari bileši, da je poslanik sallallahu alejhi ve opisao taj to polaganje računa. Pa je kazao: Bit će doveden čovjek koji nije bio vjernik na dunjaku. I bit će mu rečeno da li bi dao da se iskupiš, da ne ideš u džernem Zlata koliko je zemlja teška kaže gospodaru bih. A onda će mu biti rečeno, ja sam od tebe tražio puno manje od toga. Da samo mene obožavaš i širk ne činiš. I tu priče završavaju. U drugom rivatu koji bilježi ima muslim, opisuje se također taj događaj gdje će njima biti umjesto grijeha narođene blagodati prema njima. Pa će im biti rečeno, o čovječe, zar ti nisam dao vid, zar ti nisam dao blagodati, zar te nisam učinio e, vladarem, zar te nisam dao supruge, zar ti nisam dao, pa će nabrajati mu blagodati. I šta si uradio s njim? Da li si vjerovao da ćeš mene sresti? Kazat će ne, gospodar. A onda će mu biti rečeno danas ja tebe zaboravljam kao što si ti zaboravio mene. I bit će sproveden u džemu. To je polaganje računa ljudi koji nisu vjerovali. Treća vrsta ljudi, to su munafici. Munafici oni će na svaki mogući način braniti se. Pa se u tom istom rivajetu koji bilježi ima muslim u svom sahihu, spominje da će biti doveden taj čovjek i bit će mu rečeno šta si ti uradio s tim blagodatima. Pa će kazati gospodaru planio sam, gospodaru postio sam, a onda će nabrajati što više dobrih djela, što god je ikad išta uradio, da bi nakitio, mislio da će moći proći s tim. A onda će mu biti rečeno, onda ti stani tu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjek će se začuditi. Jer bit će mu rečeno <clears throat> imamo svjedoka za to što svjedočit će protiv tebe. Ko će svjedočit protiv mene, misli čovjek u sebi, a onda će mu biti zapečećeno usta. I bit će naređeno njegovim dijelovima tijela da govore. Šta su i zašto su radili šta toga dana? Kazat će dijelovi tijela ono što je radio tajno, jer on govori ono što je radio javno pred ljudima da bi se prikazao kao vjernik. A to na sudnjem danu ne pomaže. I četvrta vrsta polaganja računa su veliki grešnici koji su umrli sa velikim grijesima, ali nisu pokajali se prije smrti. O njihovom polaganju računa tekstovi su došli uopćeni i njima prijeti kazna za grijehe koje su radili od velikih grijeha, a najgore što čovjek može da uradi je da ne klanja, da ne daje zekat, da ne posti i ostale naredbe ne izvršava. Jer ljudi misle samo da je grijeh uraditi recimo ono što oni rade ali je veći grijeh ne izvršiti ono što je naređeno, nego prekršiti zabranu. I zato mora se voditi računa o tome da čovjek ne bude od tih koji će biti u toj, u toj skupini, koji će padati sa mosta, koji, je, koji će biti postavljen preko džehennema. Nakon tog obračuna Nevjernici idu u džehennem na kapije. Vjernici sa grešnicima i munaficima idu ka mostu koji će biti postavljen preko džehennema, a o tome ćemo šala govoriti u sljedećem hudbi. Kulu kao li rada, sam firullahi, ulakom, sajim, sajim, vestakfiru,